Hauteskunde aitzinatuak ziren Ipar Irlandan ostegunean, emaitza txarrak dup alderdiko unionisten zat, ogoita sortzi jarrelekurekin, eta onak sinfeineko errepublikaren zat, bat gutiago izanik ere, ogoita zazpi jarrelekurekin, Belfasten den intz hori den gurekin goizuntan, egunan? Egunan ere. Ara, unionistak galtzaile eta sinfein garaile, hola labur biltzen bada, hola senditzen da, giroa? Bai, hori da, e, naiz eta oraindik ere e, mila egun da e, bozkengatik e, unionistek e, aintzinean segitzen duten, e, bai, gaitzaile bezala e, atera dira hautezkunde hauetan, amarre galdu dituzte orotara, eta e, errepublikarrak e, ba, oso oso urbil dira emaitza unionistetatik, oso, oso historikoa da, eta nola ebait, e, e, gehiengo e, orokorra edo ahobateko bateko gehiengoa e, galdu dute e, unionistek eta horrek ba, eragin handia izanen du e, Estormonteko gobernuan e, bate osatzen baldin bada. Beraz, bai, e, galtzaile izan dira alde ont, aldi hontan, naiz eta ba, eserleku gehien duten alderdia izan momentu zeintzat. Euskada, aipatzeko ondutik heldu diren alderdiak, zentok badira bi alderdi nagusia, aipatzu ditugunak, e, zera, segidan, bustanean diren beste alderdiak nola, nola moldatu dira? E, bo, sinfeineko goita zazpi atera ditu, beraz, e, ongi, biziki ongi aritu da, beraien bozka e, e, ba, karrikera ateratzen lortu dute, gero SD, SDLP alderdi nazionalista demokratikoa ditzen dutena, e, horrek, mabi atera ditu, mantendu dute hoien indarrak, e, kontutan hartu behar da, Estor Monteko Asambleako e, autetxiko purua jautxi dutela, murriztu dutela, eta horrek eragin handia izan du, eta orduan e, SDLP alderdiak gutxi gora bera bere e, indarra mantendu du amabi eserlekurekin eta gero laugarren posizioan e, e, alderdi unionista moderatuagoak edo liberalagoak izango zirenak amarrekin galditu dira, beraz... E, oso ez dute oso emaitza ona atera kontutan hartuz ba DUP lehenengo alderdiak e, e, ba, galdu dituela e, eserlekoa eta e, ba, beste unionistek ez dituzte rekuperatu e, botu hoiek. Ongi aritu dena ere bai da aliantza alderdia sortzi e, jarleku e, lortu ditu eta ba, emaitza ona atera du zeren e, e, aliantzak ba, e, nazionalistak eta e, eta unionistak biltzen dituen alderdi bata eta unionisten gandik eh, lortutako e, bozkekin ba, e, gora egin du beraz e, emaitza ona izan du eta baina bereziki DUP alderdi unionista eta sinfeinen arteko e, ba, eztabaida edo edo hauteskundeak izan dira. Testu ingurua aipatzeko, eh? berriz horretarazteko, e, hauteskundeak deitu ziren gobernua hautsi zelako, sinfeinek e, zer leporatzen ziona Arlen Foster lehen ministroari? E, hemen, orain dela hilabete batzuk, e, atera zen e, e eskandalo bat sortu zen, <laughs> nola baita izateko, e, e, energia berriztagarrien inguruan, gobernuak orain dela urte batzuk programa berezi bat atera zuen, Eta hor konturatu dira, azken hilabetean konturatu ziren, e, eh, baolako ustelkeria kasu bat edo korrupzio kasu bat garatu zela, eta jendea sekulako dirutza egiten ari zela, ba, en, energia berriztagarrien inguruan. Oso zuzena ez dena, eta horren gibelean, e, eh, Arlin Foster, e, ba, diupiko, e, ba, gaur egun agintaria dena, e, bere garaian, e, ba, industriako ministroa zen, hori dena gertatu zenean, eta nola bai pixka bat, berari leporatzen zaio horren gibelean e, aritu izana hori hori zela eta e, ba enolabait ikerketa bat e, independente bat e, egitea eskatu zen berari dimisioa ematea eskatu zitzaion edo gutxienez ba e, lehen lehen ministro e, kargutik ba, e, ateratzea ikerketa egiten zen garaian e, eskatu zitzaion eta berak ez ezkoa esan zuen arro, arrokeria handiarekin jokatu du azken hilabetetan bereziki gai horren inguruan eta horregatik ba, Martin Magenez e, zintzoineko lehen ministro ordeak esan zuen berak itzin zuela segitu gobernuan e, ola, be, ba, edo Arlin Fosterrekin, eta horregatik bere dimisio eman zuen. Kontutan hartu behar da, Ipar Islandan bi agintari ditugula, eta bi agintari ez baldin baditugu ba, gobernuak ezin duela aurrera segitu, eta Martin Maginesek ba, bere agintaritza utzi zuenean ba, gobernua bertan bera erori zen, eta horregatik ukan ditugu berriz ere e, hauteskundeak hautezkundeak, ba, la, hemen ikan irurtera izan beharrean, ba, hemen amarri barru. Eta justuki, eh, arte hortan izan zen e, Brexitaren e, bozkaldia, berbada, Koiuntura edo Zinez, untsa etortzen zitzaion, sinfeini feini orain egitea hauteskundeak zenta Ipar Irlandako gehiengoak eh, baztertu zuen hori Brexita? Bai, hori da, eh, eh, hemen eh, orokorrean e, gehiengoak brexitaren kontra egin zuen, eta hori da pixka bat e, unionistek ematen duten diskurtsoa gaur egun, ba, sinfeini ongi etorri zaiola uteskundeak e, ba, berriz ere egitea. Bereziki, ba, maiatzean ez zutelako, e, maiatzeko uteskundeak ez zutelako oso onak izan e, e, sinfineko entzat, ditutelako beraien botua e, ba, e, atera, e, ka, e, txetik atera, eta orduan e, ba, unionisteko irratunte, ba, ongi etorri zaiela. Sinfine gerraten duena da, beraiek gobernuan segitu nahi dutela, gobernatzeko daudela hemen, eta ez e, e, nola, baiteko e, zulo egoera batean egoteko, baina e, egia da ere egoera oso naztua e, izan dela, brexitak sekulako eragina duela hemen, eta e, ba, bai pretainar gobernuak eta bai eta unionistek esentzun esentzun egin nahi dute ba, e, brexitak izan dezaken e, ba, nolabait e, ondorioen inguruan eta egia da ba, alde batetik ongi etorri baldimaz ongi etorri baino gehiago ba, beste, beste egoera edo beste gauza bat izan da, beste elementu bat izan da e, e, Brexita ba, e, egoera politikoarekin nahaztu dena. E, beraz, erranduzu, badirela, e, bi buruzagi eta sinfeinek eta DUP alderdiak, e, bi alderdi nagusiek behar dute, elgarrikin osatu gobernoa. Gobernun akordio bat, orain egiten balin bada, bata ogoita sortzi jarlikorik, jarlikurekin, beste goita zazpirekin, hor e, gauzak desberdinak izanen dira? E, bai, e, eh, or, e, eh, gobernuan lortzen baldin bada lehen, lehen, lehen ministro kargoa berriz ere diupi ukanen du berak eserleku gehienak, eta ministeritza ordea ukanen du lehen ministro ordea e, berriz ere sinfeinekoa izango da, baina eta gainontzeko ministeritzak alderdi guztien artean banatzen dira, da, ba, e, ba, sdl nazionalistik ukanen dituzte batzuk, kopuruen arabera hainbeste ministeritza lortzen dira. Oso, e, oso egoera komplikatua da ulertzeko, baina da pixka bat bake prozesua eta gero, bat denek parte hartu zezaten sortu zen e, ba, sistema bat edo. Eta orduan gobernua, go, e, go, gobernatzea oso zaila egiten da. E, e, ikusi behar da, hori posible izango dena aintzinera ateratzea, orain negoziak eta kemango dira, hiru aste dituzte e, alderdi politikoek e, negoziaketak e, ukaiteko eta ikusteko ia gobernu bat osatzen al duten. Hori osatzen ezpaldin badute gobernua iparlandako gobernua suspenditu egingo da. E, hori orain dela 10 urte izan genuen eta lau urte egonbilen e, gobernu gabe eta horrak erran nahi du e, ba Britania handiak hartuko duela hemengo e, gobernu, gobernua e, zuzenki gobernatuko dute Britania handitik Ipar Irlanda eta horrek nahi du nolabait zentzu batean hamar urte atzera eginen dugula, baina ikusi behar da horrein horitxiko geran edo ba, hemengo e, alderdi politikoek e, alderdi politikoak adostasun batera altzen diren eta ea ba, gobernu autonomiko bat bortzeko aukera dugun. Mm, Londresek berriz eskua hartzen badu, Hor, norbaiti mesede eginen dio, edo alderdi guztiak eh, hori nahi dute baztertu? E, Prinsipioz alderdu guztiak hori baztertu nahi dute. Gaur komunikabideetan e, aipatzen zutena zen, zentzu baten sinfeni ongi datorkiola e, e naiz eta kontraiarria izan hori, e, e, ba, ongi datorkiola hori zeren e, datoren urtean e, egoaldean ere e, izan izanen dira eta Brexitaren gaiaekin lotuta pazentzu ba, batean beraiek Irlanda Ego Irlandarekin lotuak izan nahi dute eta ez e, eta ez Britania handiarekin eta orduan nolabait presio egiteko garaian aukera gehiago emango e, emango lukela esaten dute baina hori dakigu hori oso goiza esateko eta nik uste dut hala ere eh obedugula gobernu autonomiko bat hemen izan eta gaiak hemendik aterat hemendik aintzinera atera ez eta Britania handiarekin e, esku izan edo beintzat erabakiak zuzenki Londresek egiten baldin baditu e, horrek eragin e, txarrak den ditu ba hemengo hemengo egoeran edo hemengo eguneroko egoeran beintzat ikusi dugu hori orain dela 10 urte bizi izan genuen eta benetan e, ez da bat egoera e, ba erresa mm. Europatik eh, ateratzea eh, erabaki baitzuen egesuma eh, batuak, orain den bezala, Ipar Irlanda ere kanpolitaike Europatik. Baina, bada, estatutu, bien arteko estatutu baten ideia hor lantzen ari dena edo jenden gogoetan dena? Momentuz, uste dut, inorkizakiela zer egin eta nola egin, Eh, er, erran behar da eh, Britania handiak eh, orain arte eh, Ipar Irlandako gaia nahiko baztertu aukanduela eta ez dut uste hau goera honek oso sorpresa harrapatu ditu eh, uste dut denak eh, bat Ipar Irlandara begira orain jarri direla eta ez dut uste inok dakienik nola agua hau atera ikusi beharko da urrengo hilabetetan eta urrengo asteetan nola ba, eh, ateratzen diren gauzak, egia yes, egia zat, e, ba, handiko Ipar Islandan orain arte ez zuen ba iolako lan handirik egin beharrik, baina gozak aldatu direla asko alde hortatik negoziak eta kasiko dira gobernu osatzeko biak ba, ba zerresanak izango ditu horren inguruan Brexitaren inguruan ere uste dut zinkeinek eta zer erran dutela ba, negoziak eten garaian, beraz ez dakit nola, nola aterako ingen gauza. Bat da Bruselarekin eh, beste da Dublinekin, behar da ahremana, Ipar Irlanda eta Irlandako Republikaren eh, batzea, gogoetan da, ideietan da, proiektuetan? E, bai, bo, sinfeineko ideietan, bai, e, hori da helburua, e, Irlanda batu bat egotzea, eta nola baite, ba, brexitaren gaiak edo e, horrek gauzaken astu ditu, edo alde batetik hurbildu edo e, dependitzen duze lekutatik ikusten dituzu, ma modu desberdinetara ikusten dira gauzak, baina hemen kontutan hartu behar da, e, ego Irlanda, bon, brexita eman ezkero, eta emanen da, e, e, ego Irlanda, e, Europan galdituko dela, eta Ipar Irlandak ba, e, ba, e, Londresekin batera e, ba, Europatik aterako dela eta horrek erran nahi du ba, Irlandak e, ba, berriz ere muga muga deitzen dutena muga gogor bat ukanen duela bea kontrolak eta berriz sarri beharko dira eta horre ba nolabait e, ba, memoria txarrak ekartzen ditu e, baiendea askoren e, e, e, askorengan eta gero mugan bizi den jendearentzat basikulako ira egin da izan den du. Ekonomiko kiere e, ba, e, diru asko gal, galduko da eme, ekonomisten arabera eta orduan e, oso zaila da jakitea ea nola e, nola joko duen, baina egia da jende asko eta berba errepu, e, Irlanda batu baten aldekoa etzenak muga hori ez du eta ikusi barkoa da hemendikane ba, urte bat edo bi urtera jendeak nola reakzionatzen duen eta ze e, Brexita edo bueno, e, e, Europaren gaia nola joaten den. Hoitzapen mm. txarrak aipatu dituzu, intzori den elgar e, agurtu haitzin, ba, azken galdera bat, pixka bat, e, bai gatazkaren inguruan, bak prozesuaren inguruan, gaur egungo Irlandan, eta bo, zure kasuan Belfasten baitzira, Nola senditzen duzu gatazkaren presentzia hor da, ez ditzen ari da, ze... No, nola ikusten duzuzuk zuzuk, egitak bezala? E, bai, e, gatazka, gatazka hemen da oraindik eta asko ikusten da, nik dut zentzu batean e, hautezkunde hauek erakutsi dutela e, e, bereziki e, e, azarre botu bat izan da e, errateko unionisteri e, e, ba, errepublikarrak hemen e, ba, eskubide berdinak e, dituztela eta e, errespetuz ba, aritu behar direla politikan eta ez direla atzera e, joango orain dela hogeita mar berrogei urte bezala unionistek ba, beraien e, lanpostuak beraiek atxikitzen zituztenean ekonomia beraiek kontrolatzen zutenean eta herria beraiek kontrolatzen zutenean eta orduan bai, gatazka oraindik e, presentzia handia du oraindik Belfasten bizi naiz ere eta e, oraindik e, muga fisikoak e, komunitate artean unionista eta errepublikerren artean oraindik asko ikusten dira baditugu horma handiak e, komunik, komunitateak banatzen dituztenak ba, batzuk kendu dituzte, beste batzuk hor segitzen dute eta oraindik ere denbora askoan segituko dute hor. Orduan Bai, e, horrendikan e, e, ba, e, gatazkaren markako dira, eta nik dute garai luze baterako e, hemen izanen direla ala ere. Jendeak erraten duena da, ez dutela, ez dutela, atzera, e, ez dutela atzera egin nahi e, ba, berriz ere izan ziren egoerara, eta zentzu batean, e, Brexitaren gaiak beldur pixka baten mandu eh, eman dio jendeari arren ez dugu, espero dugu, ez girela barriz, ez dugula barriz atzera eginen, e, ba, muga bat horrez hartzen baldin badute, ba, horre, jendea berriz hasarretu eta behar badatzera egiteko e, aukera eman, dezakelako. Intz, holi den, e, beraz, Ipar Irlandatik e, zintugula telefonaz e, dugu, mil esker eta pasa gunan. Mil esker zueri.